لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا أشرقت نفسي بنور من فؤادي Ti ćeš sigurno naći da su vjernicima najljučiji neprijatelji jevreji i mnogoborci. Sve smo zaboravili. Izgarišta i smrt. Zaboravili borbu dobra protiv zla, borbu pravde protiv nepravde, borbu tešku i krvavu. Zaboraviti ne smije. Proklet bio ko zaboravi izgladnjelu nanu, zaklanog babu, osakaćenu djetu, silu manu. نواح فقد دعاني الداعي وتجلدي أماه يوم وداعي وسليلا النصر العزيز مؤزرا إني إلى ساح القتال نسائي كف النواح فقد دعاني الداعي وتجلدي أماه يوم وداعي وسليلا النصر العزيز مؤزرا إني إلى ساح القتال لساعي وذر البكاء فليس ينفعك البكاء إن التصبر منك خير متاعي وطني دعاني للجهاد فلا أني يوما ولا أخشى أشد صراعي وسليلا النصر العزيز مؤزرا إني إلى ساح القتال لساعي كف النواح فقد دعاني الداعي وتجلدي أماه يوم وداعي وسليلا النصر العزيز مؤزرا Silovane muslimanke Silovane muslimanke Silovane muslimanke Cilj i želja nam je da shvatite poruku i uzmete poruku. Da se ne zaboravi da se ne zaboravi. Da se ne zaboravi. وسلي النصر العزيز مؤزرا إني إلى ساح القتال لسائر أمّا Bosanka, muslimanka u odijelu mržnje postala je žena, a bila je muslimanka. Povrijediti ženu je najveća ureda i bol za nju samu i sve oko nje koji je vole i poštuju. A tamo odakle ona dolazi, tamo duboko iz Bosne, rijeke su bile još čiste, U proljeće beharima istikane, dok su se nazirali zadnji snjegovi na izdignutim planinama. إني إلى ساح القتال لساعي وسليلنا النصر العزيز مؤزرا إني ساح القتال لساء وسليلنا النصر I nikada svoju prirodu nije napustila, dušu je svoju prirodom punila i bezbrižnom igrom se za neki lijepi svoj život spremala. Divlje su i guste šume nedostupne, takva je duša bosanke, divlja, a lijepa, sočna i vjerna, kao i priroda kojom je okružena. وتجلدي أماه يوم وداعي وسليلنا النصر العزيز مؤزرا إني إني إلى ساح القتال لساعي Žena Bosne duboko je tradicionalna, stidna i nježna. Zlatne ruke imala, kažu stari. Njome je čuda radila, plela i vezla i nedaleko čuvena bila i ljubav je čekala, za njom se spremala, njoj se radovala. Ali šta se je desilo sestre? Zar je moguće da si zaboravila? Zar je moguće da nisi osjetila bol i patnju svoga tijela, Zar je moguće da danas sama nudiš svoje tijelo očima krvnika, koji jedva čekaju da se pokrene zlo u kojem će nestati tvoja čednost? Sestro, sestro, stani i vrati se svom muslimanskom iskonu. Vrati se čednosti, jer tu ti je mjesto, a ne među krvnicima i dobro poslušaj istinu šta ću ti reći. وتضيع مني الروح أي ضياعي وعلى اخشى الموت وهو محتم وله وإن طال الزمان دواعي سلمت بلادي في الحياة وأهلها وتضيع مني الروح أي ضياعي وسليلنا النصر العزيز مؤزرا إني إلى ساح القتال لساي سلوانة سلمانك سلوانة سلمانك خير في عيش الدليل فكفكفي كم ضيع القطعان جبن الراعي Cilj i želja nam je da shvatite poruku i uzmite poruku. da se ne zaboravi da se ne zaboravi da se ne zaboravi وسليلا النصر العزيز مؤزرا إني إلى ساح القتال لساعي وسليلا النصر العزيز مؤزرا إني إلى ساح القتال أسعي وسلي لنا النصر العزيز مؤزرا إني إلى ساح القتال أسعي وسلي لنا النصر العزيز مؤزرا إني إلى ساح القتال أسعي وسليلا لنا Bili su pijani i prljavi. I ušao je u našu kuću. Taj komandant Jugoslavenske nar armije bio je veliki debel. Prljav. Star sa sivim pramnom na čelu. I smrtio je na rakiju. Užasno je smrtio. Naredio mi je da odemo u sobu. Noge su mi se tresle od straha, nisam mogla hodati. Tada me zgrabio i bacio na krevet. Ja sam mislila da će me zaklati. To nikad neću zaboraviti. Jednom su mladu ženu s curicom postavili na sred sobe i rekli joj da se skine Žena je spustila dijete napod. Četiri četnika su se izredali na njoj. A ona je samo šutila. I gledala u dijete. Koje je plakalo. انتصف الليل وما الظلمة يمطار وسكون رطب يصرخ فيه الإعصار صفا الليل وملء الظلمة يمطار وسكون رطب يصرخ فيه الإعصار الشارع مهجور mama nas je pokupila, sve ovako zavirilo. Onda bilo je puno mrtvi. Mi smo se povlačili, dole su bila vojska kod jedne slastičane i oni su na glavama imali pisali, e, pisali umprofor i e, mi smo podigli ruke, oni su rekli da ne dižemo, sve je bilo popaljeno. Mog su dida izveli i u šumu, mučili su ga tuvuk njih dvojica, a treći je ostao u kući i moj majko je tuko po kundekom po leđima i tjeruje da traži zlato i pare. Sve je bilo dobro do 27.7. kada je bilo 10 sati, na već ga je mog tatu i odvelo pred rami za Draganovića kuću. Onda ga je mučilo, tuklo i i tražilo je 3000 maraka. Mi smo dali što smo imali, onda ga je tuklo i mučilo. إنك رايقة وبيلا باسمك يا إلهي ضارعا إن لم تجرني فمن يجير بكائي أنت الكريم فلا تدعني تائها فلقد عيت من البعد skoro, duca je sva pobjena. Muž mi je poginuo 20. januara, svekala mi je na početku leta, 15. juna i svek, svekar mi je isto zahvalan po džamije u dobro. Moji roditelji isto su u drugom selu kod Bratunca ubijeni. Majka mi je isto ubijena na kućom pragu i otac. Brat mi je ubijen u Bratuncu u Handoru zakonu blizu tunela, tu su izašli sredane njih, sedam, sa nadjenom čarapu. I rekli su mi to, ja sam stala. Posle su me odveli u jednu prostoriju, u jednu prostoriju gdje se nalazila cure od 14 do 20 godina. I tu ništa nije bilo prostrto, plama, tako sam sa djecom ležala tu. Jedne noći u dan dođeše njih dvojica nesoše mi curicu od četiri godine koja se zove Samira. 24 časa nisu, nisu je dovodili mene da je vidim. 12 posle noći rekli su hajde iti. Uveli su me u jednu prostoriju gdje sam se betu nalazio. Tu sam našla njih sedam. Rekli su mi da se raspremim. Ozu, ja sam se morala raspremiti. Tu njih sedam su me nasilno silovali. Rekli su da, iz, da idem da uzmem svoje djete. pod jednim paravanom. Ležala mi je curca e, skinuta sva. No, voj. Pjene zauzele, pocrnila sva obalješćena, ništa nije znala za ose. Donji veš skinut između nogu, sva krva, otekla je krv. Ja sam tako tu, i ja sam se tu kranje obalijestila. Rakija se, rakija se, za peče. Ja sam silovala žene se ga malo tamo iz zatvora i ga izmiješ zatvorih vrata. Yeah. I ima taj automat tam kaut i učera žene tamo i žene ja u tu. Ne. Su oni pijani bili? Pijani su oni bili. Šta ti od alkohola ti tu pio? Ja sam, ja sam pio, dali su imeni ovako jedna te, ko te dvije šolje. Ono, ono, čega? Loze. I kad ste napio, šta ste dalje uradili? I žene one počeše ga izmiješ i one ja u tu. Jebim, ja sam Bezmeni smoru. Rogia terapia se kumaja pete. إن لم تجرني فمن يجير بكائي أنت الكريم فلا تدعني تائها فلقد عيت من البعد النائي وحماك أبغي يا إلهي راجيا وحماك أبغي يا إلهي راجيا منك الرضا منك الرضا منك الرضا Živjela sam skroman život pošten život. Jer tako me babo odgajao. Išla sam u školu. Osam razreda sam završila. E, Sretno sam živjela sve do, dok, nije, dok nije došao taj, taj rat ja i moje drugarice došli smo u selo da bi, da bi nahranile krave i tu. Odjednom su se stvorili četnici u mojoj javli i trojica došli su. Jedan je odmah otišao u kuću, a dvojica mene odveli tamo na put. I odveli su nas na benzinsku pumpu u Vrbanjce. Tu su nas potrpali u kamion jedan veliki sa žutom teradom. Tad kad su nas doveli u neku prostoriju, to je bila velika prostorija, dole cement, ono, prljavo, samo u, u sredini ma par daščica bilo je. I onda su došli jedno njih desetak naoružani svakakvi došli su i, i krenuli redom od jedne do druge da gledaju čak neke su morale i, i ustati pa da te gledaju ovako jedan je išao imao je oznaku srpske milicije I išao je od jedne do druge i došao do mene. Stao na jedno dva metra ispred i rekao ustaj ti ideš sa mnom. Ja sam plakala, znala sam odmah šta je. Ovaj, I onda ja nisam htjela ustati, ali on je opet samo se okrenuo i rekao hajde i krenuo je prema izlazu. Poznala sam jednog od njiha, on je iz Maslovara i rekla sam mu molim te pomozi mi. On je se samo nasmio i okrenuo. Onda je taj ovaj, ušao u auto jer bilo je auto tu pred izlazom i rekao meni hodi, hodi u auto ja, ja nisam htjela ući. Rekla sam neću. Onda je on naredio jednim džuro ustaj povedje. I jedan od tih što su sjedili na toj gumi je ustao, mene zgrabio za rame i jednostavno u, u auto me ugurao. Onda je uzeo nož i pokazao mi nož da kad završi sa mnom da ćemo onda zaklati. Odložio je to sve ono, ono sjedalo rasklopio i jednostavno nasrnuo na mene kad je on završio onda je ušao drugi neki pa treći pa četvrti A ne mogu to opisati kako mi je bilo. Ne mogu, ne mogu, nikako. Jer to mi je bio prvi put i onako jer naša vjera kako to zalaže i kako je mene babo moj odgajo, nikad ni jedan momak me nije ni, ni pipnuo ni ništa, a, a kamo li šta drugo. رحمك على عبادي رجائي ورضاك قصدي فاستجب لدعائي وحماك أبغي يا إلهي راجيا وحماك أبغي يا إلهي الرضا منك الرضا منك الرضا فجد بولائي ناديت باسمك يا إلهي ضارعا Ja sam trebala na posao poslije da krenem. Izašla sam ispred skrabe i vidjela sam da je puno vojske. Ispred same zgrade nema izlaska van. Vratila sam se nazad. Nije prošlo pola sata. Vojska je došla na vrata i odvela muža. U stvari, prvo smo se odveli u pilan nas sve izgrade. grade, mene sa djecom i one ostale iz moje zgrade, su bili Hrvati muslimani. Tu u pilani je bilo provociranja djevojke od 13 do 16 godina. Izvodili su van silovane, maltretirane, vraćane. Tako tri noći. Izvodili i vraćali nazad. Morali smo pjevati njihove pjesme, navodno. Oni su bili pijani, drogirani. Mm. živjela sam u Banja Luz. Tu sam i radila. Sa svoji dvoje djece i s mužom. Bilo nam je lijepo. Družili smo se sa svaki. Nisam gledala da li je to Srbin, Hrvat ili Muslima. Svi su mi bili isti. A da će mene istjerati? sam ovog ništa zajedno sa djecom. Zato samo što sam muslima. To mi nikad niko neće moći objasniti. Da će me povati svoj muški sve muške glave u kući. Da će me ljubav tu dobro, da će me silovati će mi uništiti za moje uzvod. Da će mi ostati vjetat pet mjeseci, a mene voti logo. Nikad nisam bila za rat. Nikad nisam nikog mrzila. A sad mrzim. Mrzim i nek umre. Mrzim sve Srbe koji na svi zemaljskoj kugli pusti. Sve. Nema ga da je dobar i nikome u to ne može ubijeti. Nema ga. naše, nama uvijek drage, ne vere nam. Niko to ništa da naš podijeli, da kaže da mi ne možemo sa svojim ženama opet živiti. Uopšte i ne pocijenjujemo, jer one su silom natjerane na sve i morale su sve da podnesu. A niko ih ni, ne napleti, svako sa svojom ženom živi opet normalno i pošto. حماك يا رب العباد رجائي ورضاك قصدي فاستجب لدعائي وحماك أبغي يا إلهي راجيا وحماك أبغي يا الرضا منك الرضا منك الرضا فجد بولائي ناديت باسمك يا إلهي هل على المسلمة التي Da li je muslimanka nad kojom je počinjen zločin kriva ili počinila grijeh? Odgovor je ne. To je odgovor svih muslimanskih imama. Isto pitanje i meni postavljeno u Zagrebu za vrijeme svjetske islamske konferencije za ljudske prava u Bosni i Hercegovini u listopadu 1992. godine svi sudionici iz 30 islamskih zemalja potvrdili su da sve što je počinjeno pod prijetnjom i silom ne može se smatrati grijehom te silovane žene ne podlježu nikakvoj odgovornosti. Zbog toga islamski narod mora gledati pozitivno silovane žene. وإذا فرض أن مسلمة Kad je nakon počinjenog zločina žena rodila, jer svako novorođenče je svjesno samo Boga, možemo tvrditi da je to dijete muslimansko dijete. كل مولود يولد على الفطرة أي على التوحيد وعلى الإسلام فيعتبر هذا الطفل مسلما وعلى المجتمع المسل... الإسلامي Zato se od muslimanskog naroda očekuje da ga čuva i odgoji i da im u srca prenesu pravu vjeru. ويغرس في عقله وقلبه عقيدة التوحيد وعلى المسلمين في الخارج خارج البوسنة أيضا أن يساعدوا I muslimani izvan Bosne moraju pomoći našim ženama, čerkama i sestrama. Moraju se njima ženiti. Osim što će tako biti nagrađen u dženetu, muslimanka će doznati da je islamski narod iz islamskih zemalja uz nju. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل لإخوتنا وأخواتنا من أمرهم يسرا Molimo Allaha da olakša sve probleme i omogući svitanje zore nakon ove duge, mračne noći. وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Eno je plače na lijekovima. Ne može se s njom više, a tako je lijepo pjevala. Sve je ispjevati znala i dušu je pjesma liječila. Koli će njenu dušu i bol umanjiti. Brate i sestro, zapamti tužnu priču Džemilije Delalić iz sela Dobrak kod Srebrenice. Sjedim ja među onim narodom u potočarima kad vidim mlada ženica stisla se znojoj teče grč na licu. Priđem, pitam je šta joj je, a ona kaže, rađam. De sine, velim ja njoj, upati se jednom rukom za me, a drugom za svoju svekrvu. Tako i bi oduprije se žena na nas, muško, dijete zaplaka. Zgrabih ja dijete, hoću da mu zavježem pupak kad četnik predame. Veli, spusti to dijete. Ja ga popustih na dimije, fino dijete, duge kosice kao da je okupano. Četnik priđe, nogom stade djetetu na vrat i crijeva izađeše. Brate i sestro, zar nakon takvog zločina ima i ti jedan Srbin ili bilo ko od međunarodnih faktora koji nije spriječio zločin u Srebrenici i Bosni i Hercegovini, koji meni i tebi ima pravo pogledati u lice. Njihove glade do sudnjeg dana trebaju biti pogijete i neka se nadaju svakojakim nedaćama. Jauci bespomoćnih civila krici obeščašćenih srebreničkih žena, djevojaka i djevojčica, plač tek rođene i odma ubijene djece, moraju biti urezani u memoriju bošnjačkog naroda. Haram bilo onima koji halale ili zaborave da je 10.000 djece Srebrenice ostalo bez jednog ili oba roditelja. Haram bilo svima onima koji na muci Srebrenice kupe pojene za sebe. Haram bilo svima onima koji su mogli, a nisu pomogli. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا أشرقت نفسي بنور من فؤادي Ti ćeš sigurno naći da su vjernicima najljučiji neprijatelji jevreji i mnogoborci. Sve smo zaboravili. Izgarišta i smrt zaboravili borbu dobra protiv zla, borbu pravde protiv nepravde, borbu tešku i krvavu. Zaboraviti ne smije. Proklet bio ko zaboravi izgladnjelu nanu, zaklanog babu, osakaćenu djete, silom sestru silovane, silovane muslimanke. Cilj i želja nam je silovane, da shvatite poruku i uzmijete pouku. Silovane, Da se ne zaboravi. Da se ne zaboravi. da se ne zaboravi. Ako pitaš šta je islam, evo šta, čisto srce, dobra duša koja zna da je život zdrav i radi krepo sam, ko molitva Bogu drago ugodan na korist okolini rodu svom volit ljude kao braću dušom svom vjerovati da se zloča vraća zlim a dobrota nagrađuje najljepši častan život Među ljudima proživit Gdje god možeš dobro djelo učinit Naukom se i poštenjem okitit Djecu svoju u islamu odgojit Sve zakone i pouke životne sve istine i lepote duhovne od bešike pa do dana sudnjega načela su iz Kur'ana mudroga ko se potom za života svog vlada može reći da islamu pripada a Bog znade ko je kakav samo on nek udjeli vječnu robu svom nek udjeli milost vječnu robu svoju.